la vivo ne iras ciam glate. Utime la dioi consideris sin mastroi de la homoi, cal condutis al tivui lausiai caprizoi. Prescau ciam la dioi ordonis al la homoi, punis ties eventualan malobeemon, cae altrudis alili sian volon. Tutte malsimila mal simila istis la conduto de la nau instruistinoi el parnaso ti ui amis kai estimis la homoin ne mia mal trudis bonon per sia inspir metodo la nau opo provis helpi la lernantoin mem lerni porque tiui spertigiu pri diversai artoi cae scienzoi. La homoi admiris la instruistinoin, cae ciam bonvenigis ilin. Ciam oni admiras iun tut core, oni clopodas simili iun. Do, la homo istrebis farigi cieleble eble pli sagiai, pli creemai cae amemai, danche alla influo de tibui charmai estagioi. Iom postio, aperis ec homoi capablai inspiri ale uloin, char normale tien conducis ilin ilia desiro imiti la inspiristinoin. Do, la nau opo inspiris ancau la arton cae scienzon de pedagogio. Tia maniere, parto el la lernantoi parigis instruistoi, kiwi instruis ontain instruistoin, kiwi instruis ontain, cae tiel plu. Intertempe, la plei multo e la aliai dioi, cutine mal la rapida evoluon de la homa creemo, char ili ne volis che la homoi farigiu iliai rivaloi, cas observante la homoin, la dioi rimarcis che tivi farigias pli cae pli sanai cae belai, Intertempe l'artezza i creajoi fare de la homoi igis pli cae pli emotiigai, cae parto elili surpassis ec tivuin de la dioi men. Ancau la scienzae creajoi de la homaro estis evoluantai rapide. La historiae vercoi prescribis accurate cae fidele ne nur la gadoin de la homoi, sed dan cal tibui de la tioi. Tioi ci offendigis pro tio, pro tio, che la historia i vergoi ofte prescribis anca iliain defectoin ca iliain eraroin. Do, multa i tioi malcontentis pri la maniero lauciu la naufratinoi influis la homaron. Zeus omen malcontentis pri la realigoi de siai nau filinoi, precipe pritivui de Clio cae Uranio. Zeus o timis che Clio pobus malcarsi contindain eventoin el lia pasintetso, dum Uranio pobus informi la homoin pritio, che lia regno ne estos eterna. Iun tagon Zeuso alvocis ciuin dioin en sian maestan nuban palazzon sur la monto Olimpo. Tie li proclamis, mi ordonas al vi contraustari cae puni lavanta in homo in qui desiras farigi similai al ni. La longa conflicto. La plei parto de la dioi ec giois pri la decido de Zeuso, char giusti tion ili de longe desiris, cae ec instigis aliai dioi simple indiferentis pritio. Quelcai boncorai dioi, logiantai en arbaroi, riveroi tai lagoi, simpatiis la homoin, sed iliai fortoi estis relimigitai, cae cutime ne curagis contraustari la tre potenzain dioin nur la nau instruistinoi el Parnaso audazis sem cache malobeni sian patron. Timiga cae fortega estis Zeuso, fulmon cae tondron li posedis cae manipulis, sed ciam li vidis larmoin en la oculoi de siai plea matai filinoi, lia coro fandigis, cae tui li farigis tolerema, cae pandonema. al Zeuso celc foie shainigis ne rimarci la malo beemon de la nau opo, quancam li ia instigis la liain dioin detrui au defecti multegain homain creajoin do la conduto de Zeuso is is capriza kai man facile antau videbla sam kiel la changianta montara vetero ricevinte la ordonon de Zeuso multa potenza i dio interconsentis difecti au neniigi la homa in creajoin cae mal la laboron de la nau instruistinoi arroganta cae ambizia dioi comenzi sali forni pli cae pli ofte la varman homan compaton en egoisman compaton de si mem la sanigan homan scherzemon ili ali formis tre ofte en malizan ironion pro la malizai influoi de tivui dioi. La rilatoi inter creemai homoi ofte shangigis draste. Iliai sentoi de admiro aliformidis en envion, ilia sincera helpemo aliformidis en malamican criticemon ambizio cae egoismo pli cae pli ofte aliformis la crean cun laboron en concuradon. Tiel creemae ge collegoi igis rivaloi, calumnioi cae mensogoi venenigis pli cae pli multain homain animoin famo cae mono farigis la cefai celoi de la homa creemo. Por famo cae mono, iui dancistoi cae musicistoi farigis tiom ambiziai cae concuremai, cili prescau aliformis siain publicain presentadoin en sportain attingoin iui dancistoi idis maldicae ciel scheletoi, porce iliai spinoi farigiu plicae pli flexeblai. Oni dire foie, la spino de iuna dancistino fracassigis sur la sceneio, cae si restis tie, sen mova, dum la publico estis applaudanta supposante che si attingis la plei curbigon de sia corpo. Iui musicistoi tremigis ludante per siai musiciloi po multega in horo in ciutage gis la muscoloi de iliai manoi difectigis. Aliai exercis cantadon gis iliai gorgioi grave malsanigis. Por farigi famae riciae quiristoi, iui el pensis al logain, sed malsanigain mangiajoin, kiwi entusiasmigis la clientoin, sed samtempe malsanigis tiuin por farigi fama i kai ricai i cesis verkisto i cisis ainan intenzon pensigi a u la legantoin. in ili clopodis distri la legantoin in per de chi eleble pli consterniga i maniero Oni dire iu poeto ambitiante atingi exterordinaran originalezon, sendis hazardan sin segvon de bortoi al literatura revuo cae subscribis gin. Shainas che tiel li aciris grandan prestigion cae ec lancis novan literaturan modon. Novai pentristoi cae sculptistoi strebis attingi originaletson pere de sen senzae creajoi, qui espresoi altigis cae mal altigis subite laula capricoi de rapide changeblai modoi. Oni dire uno el tivui La boda artistoi i disfama ricia vendante pentrajo fare fare lia simio i li subscribis per sia propria nomo no vai politicistoi i influis malhonestain in historiistoin tivi ci presentis la homan historion tiel, che la homoi ne plu lerno el gi, kiwin eraroin oni devus eviti, sed contra kiwi devus vengi unu generatio post la alia sen fine. Fiai dictatoroi avidai e famo cae mono, suferigis milionoin da homoi cae instigis al longai cruelai militoi. Antau en landoi cie existis democratio, mensogemai politicistoi trompis cae suferigis siaen popoloin. Iu pli militoi, des pli da armiloi estis novai scientistoi cae technicistoi, obsedantai pri famo cae mono, usis siaen talentoin por crei armiloin. Iu pli evoluitai farigis la armiloi, des pli cruelai farigis la militoi. Malizai dioi detruis au falsigis valora in antiqua in documento in attestanta in pri la vera historia eventoi. ili detruis au falsigis anca documento in antauvidanta in la istontezon de la homaro kai disvastigis opinio in de charlatana astrologoi qui devoi igis la energioin de la homo. Intertempe, la nau instruistino el Parnaso daurigis sia in cutima in agado in curage kai vigle helpis ilin ilia patrino mnemosino tiu ci fortigis la memor capabloin de la etai infanoi, tiel che ili povu memori facile, cae ne fordisceble, cio nain, cion oni instruas alili cun sincera amo cae entusiasmo. Deuso cae aliai capricai dioi, shangis tre ofte sia in condutoin concerne la homo in sed la nau instruis restis ciam fidelai alla homo in. Iom postio clio comprenibis al la homo la facton che la tiel nomata dioi ne estis cio hovai, ca ilia regno ne estis eterna danke al clio, la homo i comencis paroli pritio che la tutan universon regas iu potenza sen corpa mistero, qui estas la eterna fonto de vivo cae amo. La mondo changigis, venis tempo ciam Zeuso cae liai capricai familianoi tedigis pri sia longa turisma visito sur la tero, despli che anca la homo i reciprocis tiun tedigion, do la ali planetanoi decidis forlasi la teron, cae ali formigi en aliain estajoin aliloque. Iam passis multae iarcentoi de ilia foriro oni ne scias ciu ili intensas reveni. Aveble ili iam revenis, cae cascigias. Iliai iamai influoi, ciu bonai, ciu malbonai, daure conservigias en nia socia vivo. Iui supposas che la boncorai inspiristinoi farigis angeloi, por daure helpi la homaron. Eble ili ofte encorpigas en homoin kiwi vartas au instruas infanoin stimulante ties creemon. Ciu vi rimarcis cion multa infanoi capablas canti, danzi, pentri, modli, declami, fabeli, prepari fructo salato in construi castello in domage che tiom da creemo ofte perdigas qui la infano crescas cae temptas ilin diversae ambitioi. Ciu ne?